Evanđelje po Ivanu, proslov, poglavlje prvo. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše uz Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku uz Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa. Onome što je postalo u njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima, i svjetlo svjetli u tami, i tama ga ne zamijeti. Pojavi se čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe za svjedočanstvo, da posvjedoči za svjetlo i da svi povjeruju po njemu. On ne bijaše svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Na svijetu bijaše i svijet po njemu postade i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primijetiše, a svima koji ga primiše dade pravo da postanu djeca Božija. Onima što vjeruju u ime njegovo, koji su rođeni ne od krvi, ni po volji tijela, ni po volji muževljoj, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. Izgleda smo se u slavu njegovu, slavu kao jedino rođena u oca, puna milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, vikao je, to bijaše onaj kome rekao, koji za mnom dolazi, mnom je, jer prije mene bijaše. Ta od punine njegove svi mi primismo i to milost za milošću, jer zakon bi dan po Mojsiju, a milost istina postade po Isusu Kristu. Bog nikada niko nije vidio, rođeni Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Svjedočanstvo Ivana Krstitelja a ovo je svjedočanstvo Ivanovo. Kad židovi iz Jerusalema poslaše k njemu svećenike i levite da ga upitaju ko si ti, on prizna i ne zanijeka, nego prizna ja nisam Krist i upitaše ga šta dakle, jesi li Ilija? Rekne im nisam, jesi li prorok? A on odgovori ne, rekoše mu onda ko si? Da odgovor dadnemo onima koji su nas poslali. Šta ti kažeš o sebi? On reče, ja sam glas onoga koji viče u pustinji. Poravnite put gospodnji, kako reče prorok Izaija, a izaslanici bijahu od farizeja, pa ga upitaše, zašto onda krstiš kad nisi ni Krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan im odgovori, ja krstim vodom, među vama stoji onaj koga vi ne poznajete, onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući. To se dogodilo u Betaniji preko Jordana gdje je Ivan krštavao. Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče Gle, jaganjac Božiji, onaj koji uzma grije svijeta. Ovo je onaj za koga rekao. Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer prije mene bijaše. Ja ga nisam poznavao, te stoga dođo i krstim vodom kako bi on bio očitovan Izraelu. Ivan još posvjedoči. Gledao sam duha gdje silazi s neba, kao golub, i na njemu ostade. Ja ga nisam poznavao, ali onaj koji me posla da vodom krstim reče. Na koga vidiš da silazi duh i na njemu ostaje, to je onaj koji krsti duhom svetim. ja sam to vidio i svjedočim. On je sin Božiji. Isusovi prvi učenici. Sutradan je Ivan opet stajao sa dvojicom svojih učenika. Ugledavši Isusa gdje prolazi, reče, gle, jaganjac Božiji. Kad su ga ta dvojica njegovih učenika čula da tako govori, stadaše slijediti Isusa. A Isus se okrenu i ugledavši ih gdje ga slijede, reče im, šta tražite? Oni mu rekoše, rabi, što znači učitelju, gdje stanuješ? On im reče, dođite i vidjet ćete. Oni dakle dođoše i videše gdje stanije i taj dan ostadoše kod njega. Bilo je to oko desetoga sata. Jedan od te dvojce koji ga stadoše slijediti, nakon što su čuli Ivana, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna, te mu rekne, našli smo Mesiju, što znači Krist. Dovede ga k Isusu, Isus ga pogleda i reče, ti si Šimun, sin Ivanov, ti će se zvati Kefa, što znači stijena. Sutradan tjede Isus otiče u Galileju, pa nađe Filipa, te mu reče, slijedi me. A Filip je bio iz Betstida, iz grada Andrejna i Petrava. Filip nađe Natanela i rekne mu, našli smo onoga kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci Isusa sina Josipova iz Nazareta, a Natanel mu reče, može li iz Nazareta išta dobro doći? rekne mu Filip, dođi i vidi. Kad Isus ugleda Natanela, gdje mu se približava, rekne za njega, evo istinskog Izraelca, u kojemu nema dvolića. Natanel ga upita, otkud me poznaješ? Isus mu odgovori, prije nego što te Filip pozva, vidjet je dok si bio pod smokvom. Natanel mu na to reče, rabi, ti si sin Božiji, ti si kralj Izraelov. Isus mu odgovori, vjeruješ li zato što ti rekao da te vidje ispod smokve? Gledat ćeš veće od toga. Još mu reče, zaista, zaista kažem vam, gledat ćete nebo otvoreno i anđele Božije gdje ulaze i silaze nad sina čovječijega.